الله أكبر الله أكبر Bismillah, neka je hvala Allahu te bareke wa ta'ala, gospodaru svjetova, donosimo salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam, a potom, draga i poštovana braćo, cijenjene sestre, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Svakom onom koje je izgubio nadu, svakom onom koje je u kakvoj nedaći, svakom onom koje je iskušan ovim ili onim, kažemo, obradujemo ga riječima u kojima te bareke o ta'ala kaže zaista je nakon svake tegobe olakšanje. Napominjemo na samom početku da ćemo inša Allah kroz ovo naše izlaganje navoditi i govoriti određene dove i neke kuranske ajete koje bi zamolili da se sad odmah pripremite ne bi bilo loše da zapišete sebi ili da ih snimite jer očekujemo da ćete tražiti da ih ponovimo kasnije pa vas sad upozoravamo da su zaista jako bitne i jako ovaj, sadržajne stoga odmah se pripremite da ih zabilježite onaj ko pogleda u dunjalučke sinove u ljude sigurno će uvidjeti da se oni prevrću sad iz dobra u zlo i obrnu. Da se kreću iz koristi u štetu i obrnu. I ništa im nije korisnije u danima rahatluka i odmora od zahvale Allahu te bareke ta'ala kao ni u danima kad su u iskušenjima i nedaćama sabura i dove prema Allahu te bareke ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala mudrost sačuvana je u tome da ne postoji ni jedna noć, a da nakon nje ne dolazi jutro. Nema ni jedne tjeskobe, niti žestine, a da nakon nje ne dolazi olakšanje i dobrota. Pa blago i ponavljamo blago onom koje, kome je Allah tabareke ta'ala dao da bude zahvalan i da bude da ispunjava obje ove obaveze u obje ove situacije da bude strpljiv i da usmjerava dovu Allaha, Allahu tebareke wa ta'ala u teškoj situaciji i da bude zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala u lijepim situacijama. Najbolje što čovjeku koji je izgubljen, koji je u teškoj situaciji pomaže dakle da se ponovo vrati i da se sabere jeste učenje Kur'ana sa razmišljanjem o njemu. Dakle, kad isčitava i razmišlja kuranske poruke, pogotovo ono što se odnosi na poslanike Allaha subhanahu wa ta'ala i njihova iskušenja, od kojih su neki doživljavali iskušenja u svojim tijelima, neki u narodu, neki u nekim drugim stvarima, uglavnom kroz iskušenja koja su oni preživljavali, sigurno će iznaći snage da sabura, snage da, da skupi energiju da se izbori protiv nedaća u koje je zapao. Ejub a.s. je iskušan na svome tijelu iskušenjem, bolešću od koje su ljudi bježali. Jusuf a.s. je iskušan svojom braćom, onima koji, koji su trebali da ga čuvaju i paze, međutim nisu, nego su ga bacili u tmine bunara. Jahja a.s. je iskušan time što je ubijen, time što je zaklan. Ibrahim a.s. njegova iskušenja su zaista bila mnogobrojna i sva su nam već dobro poznata. Naš poslanik sallallahu wasallam, njegov narod se neprijateljski prema njemu obhodio, istjeran je iz svoje kuće, protjeran iz Allahova tebareke ta'ala svijetog hrama Mekke i proganjan od strane svog naroda. Nema čovjeka koji neće biti iskušavan i iskušan, međutim ta se iskušenja razlikuju od čovjeka do čovjeka. Čovjek može biti iskušan nedostatkom imetka, odnosno siromaštvom, pa da onda nije u stanju da izdržava i hrani sebe i svoju porodicu. Ili da čovjek bude iskušan bolešću njega ili nekog od njegove bliže rodbine, djece, supruge ili nekog drugog, a nije u stanju, nije u mogućnosti da iznađe lijeka za bolest koja ga je snašla. Ili da iskreni daja koji poziva u Allahu te bareke o vjeru, bude iskušan time što se ljudi neće odazivati na njegove, na njegove dave. Dakle, nema čovjeka koji neće biti iskušan. Ako Allah te kod svoga roba uvidi iskrenost u tome da kod njeg subhanahu wa ta'ala traži utočište i iskrenost u traženju i oslanjanju na Allaha subhanahu wa ta'ala Allah će mu iznaći izlaz. Dakle, uprkos tome što je Allah subhanahu wa ta'ala dopustio da te snađe iskušenje, sa tim iskušenjem ti dolazi oprost, milost i blagost, zadovoljstvo Allaha subhanahu wa ta'ala s tobom. Pa onda čovjeka koji je u iskušenju, a kojem je Allah tabareke wa ta'ala spustio ove svoje blagodati, vidjet ćeš i ne možeš da, primijeti, da primijetiš da je u istinu u iskušenju. Dakle, izgleda sasvim prirodno, zadovoljno, uprkos tome što je iskušan. Istog razloga Allahov poslanik sallallahu alejhi ve kaže: Čudna i divna li je stvar vjernika. Sva njegova stvar u njoj je dobro za njega. I to nema niko izuzev vjernik. Ako ga snađe kakvo dobro, on se zahvali Allahu te bareke o teala pa mu bude još bolje. A ako, ako ga snađe kakvo zlo, on osaburi i to mu opet bude dobro. Vjernik i život vjernika koji je zadovoljan sa Allahom tabareke wa ta'ala kao gospodarom, sa Islamom kao vjerom, sa Muhammedom sallallahu alaihi sallam kao poslanikom je ispunjen i protkan smirenošću, zadovoljstvom, blagošću i e, duševnim smirajem. Allah subhanahu wa ta'ala obećava u suri Inširah ili Šarh obećava dakle da će nakon poteškoće, nakon tegobe sigurno doći olakšanje i to ponavlja u istoj suri u ajetu iza i kaže sigurno će nakon poteškoće doći olakšanje. Resul sallallahu alaihi wasallam podučava Ibn Abbasa riječima dok je on bio još dijete i govori mu znaj da je pobjeda sa strpljivošću. Znaj da je olakšanje nakon poteškoće i znaj da je jel, olakšanje, znaj da je radost nakon tuge i znaj da je olakšanje nakon poteškoće. Kao što stoji u hadisu od Ebi Ruzeina, da je Allahov poslanik sallallahu alaihi rekao, tvoj gospodar se čudi gubljenju nja, nade njegovih robova, a blizini njegove, njegove pomoći. Pa ih gleda on subhanahu wa ta'ala, gleda ih i smiješi im se, znajući da je olakšanje koje je namijenio njima jako blizu. Prenosi se od Hasana el Basrija da je rekao Čudan li je onaj koji je iskušan, koji je u teškoj situaciji, koji je zaboravio i nemarno se odnosi prema pet stvari, a zna kakva sreća i kakva, kakva blagodat pripada onom koji ih kaže. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Bekare 155. do 157. ajeta kaže mi ćemo vas dovoditi u iskušenje, malo sa strahom i gladovanjem i time što ćete gubiti imanja i živote i ljetine, a ti obraduj izdržljive. One koji kad ih kakva nevolja zadesi, kažu mi smo Allahu i njemu ćemo se vratiti. Njih čeka oprost od gospodara njihova i milost, oni su na pravom putu. Drugi primjer, druga stvar od ovih pet je situacija kad se Fir'aunov narod okupi da nanese zlo vjerniku iz njegova naroda, pa on kaže sljedeće u suri Mu'min od 44. i 45. ajet kaže dakle tada ćete se sigurno mojih riječi sjetiti, a ja Allahu prepuštam svoj slučaj, Allah uistinu robove svoje vidi. I Allah ga je sačuvao nevolje koju su mu oni snovali, a faraona ljude zla kov zadesi. Zatim, druga situacija, odnosno treća situacija, kad Allah subhanahu wa ta'ala opisuje stanje Zununa, odnosno Junusa, alihi selam, kad je bio u utrobi ribe, pa kad reče u suri Anbiya 86. do 88. ajeta kad kaže i u basu smo ih milošću našom, oni doista bijahu dobri. I nunu se, kada srdit ode i pomisli da ga nećemo kazniti, pa poslije u tminama zavapi. Nema Boga osim tebe, hvaljen neka si, a ja sam se zaista ogriješio prema sebi. Odazva smo i te gobe ga spasi smo. Eto tako mi spasavamo vjernike. Sljedeći je ajet iz sure Ali Imran od 173. i 174. ajet u kome kaže Allah subhanahu wa ta'ala poslaniku sallallahu alaihi wasallam i ashabima kada su se skupili e, mušrici u bitci na Hendeku kaže one kojima je kad su im ljudi rekli neprijatelji se okupljaju zbog vas treba da ih se pričuvate to učvrstilo, vjerovanje pa su rekli dovoljna nam je nama Allah i divan je on gospodar i oni su se povratili obasuti Allahovim blagodatima i obiljem, nikakvo ih zlo nije zadesilo i postigli su da Allah bude njima zadovoljan, a Allah je neizmjerno dobar. Zatim, peti primjer iz sure Ali Imran u kojoj Allah subhanahu wa ta'ala od 146. do 148. ajeta kaže a koliko je bilo vjerovjesnika uz koje su se mnogi iskreni vjernici borili, pa nisu klonili zbog nevolja koje su ih na Allahovu putu snalazile i nisu posustajali niti se predavali, a Allah izdržljive voli. I samo su govorili, gospodaru naš, oprosti nam krivice naše i neumjernost našu u postupcima našim i učvrsti korake naše i pomozi nam protiv naroda koji ne vjeruje. I Allah im je dao nagradu na ovom svijetu, a na onom svijetu da će im nagradu veću nego su zaslužili, a Allah voli one koji dobra djela čine. Kaže Hasan el Basri, ko često bude učio, odnosno ko bude učio ovih pet navedenih ajeta, kada ga snađu kakva nedaća ili kada izgubi nadu, Allah subhanahu wa ta'ala će mu otkloniti tu nedaću od njega. Dakle, mi ćemo još ovdje navesti šesti, dodat ćemo od nas šesti ajet u događaju sa Davudom i Đalutom kada Đalutom narod, dakle vjernici, e, kada vjernici kreću u borbu protiv Đalutova naroda, pa kada vide da je ogromna skupina nevjerničke i neprijateljske vojske, a mali broj vjernika šta kažu. Dakle, to je jedno veliko iskušenje, međutim, oni su ostali strpljivi i postojni. U suri Bekare, Allah subhanahu wa ta'ala od 249. do 251. ajeta kaže i kad je pređoše on i oni koji su s, njima, s njim vjerovali povikaše, mi danas ne možemo izići na kraj s džalutom i vojskom njegovom, ali oni koji su tvrdo vjerovali da će pred Allaha izaći rekoše, koliko su puta malobrojne čete, malobrojne čete Allahovom voljom nadjačale mnogobrojne čete, a Allah je na strani izdržljivih. I kad nastupiše prema džalutu i vojsci njegovoj, oni zamolše, gospodaru naš, nadahni nas izdržljivošću i učvrsti korake naše, i pomozi nas protiv naroda koji ne vjeruje. I oni ih Allahovom voljom poraziše i Davud ubiđa luta i Allah mu dade i vlast i vjerovjesništvo i nauči ga onome čemu je on htio. A da Allah ne suzbija ljude jedne drugima, na zemlji bi doista nered nastao, ali Allah je dobar svim svjetovima. إنه الحق إنه الحق إنه الحق أمة الحق أنيبوا إنه الحق إنه الحق يا أمة الحق استجيبوا إنه الحق إنه الحق يا أمة الحق أنيبوا إنه الحق إنه الحق يا أمة الحق استجيبوا وإلى الله استجيبوا وإلى الله أنيبوا Rasul sallallahu alaihi wasallam <clears throat> kad je upitan o tumačenju, odnosno o značenju ajeta 29. ajeta sure Ar-Rahman u prijevodu koji glasi svakog časa on se zanima nečim, nečim. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala se svakog časa zanima nečim. Rekao je, sallallahu alaihi sallam svakog časa, dakle, Allah subhanahu wa ta'ala oprosti grije ili otkloni kakvu nedaću ili uzdigne jedan, a ponizi drugi narod. Sad dolazi pod naslov, pod nazivom kako da se odnosimo prema nedaći ako nas snađi. Da li ćemo se ljutiti, srditi i ne biti zadovoljni Allahovom tebareke utala odredbom? Da li ćemo govoriti riječi u kojima ćemo se suprotstavljati Allahovoj odredbi ili ćemo govoriti ono što je propisano i navedeno u Allahovoj tebareke teala knjizi ili u sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam? Pa bi vas zamolili da poslušate i zapamtite norme koji treba da se držimo ako nas snađe kakva nedaća. Prva stvar je da se vratimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Kao što kaže u ajetima koje smo Allah subhanahu wa ta'ala, oni koji kad, kad ih kakva nedaća snađe kažu mi smo Allahovi i njemu se vraćamo. Također u hadisu kojeg bilježe Ahmed i Muslim, Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže nema čovjeka kojeg snađe kakva nedaća pa on kaže ja, mi smo Allahovi i njemu se vraćamo Gospodaru moj, nagradi me, odnosno gospodaru moj, daj mi nagradu za moju nedaću i zamijeni mi je boljom. A da mu Allah subhanahu wa ta'ala neće dati pomoć, neće ga dakle pomoći u toj njegovoj nedaći i neće mu dati bolje od onoga što je imao. Druga stvar je da onaj koga je snašla nedaća bude ubijeđen da je ono što ga je snašlo nije ga moglo ići, a ono što ga je išlo, nije ga moglo snaći. Zatim treća stvar da ublaži i olakša sebi nedaću tako što će gledati oko sebe i vidjeti druge ljude koji su u nedaćama kao i težim od njegovih. Dakle, to će olakšati duševno njegovu nedaću, odnosno ono čime je Zatim četvrto, da zna i bude ubijeđen da pesimizam i gubljenje nade ne odgnavaju, ne odgnavaju dakle nedaću koja je snašla. Uprkos tome Dakle, naprotiv, e, ne da će samo izgubiti nagradu, nego će čak i dobiti kaznu, odnosno grijeh zaraditi zato što je, što je takav. Peto, da se ne prepušta Allahovoj te bareke teala odredbi samo, nego da jednu odredbu odgnava drugom odredbom. Dakle, ako bude iskušan bilo kakvom nedačom, neće se prepustiti njoj, nego će čvrsto i postojno stat i pokušat trudit se da ispravi i popravi stanje i da popravi dakle ono što ga je snašlo. Dakle, ako je recimo čovjek iskušan bolešću, neće se prepustiti i čekati da umre, nego, dakle, neće se opustiti, nego će trudit se, tražiti lijeka, ići doktoru, pit, koristiti lijekove, moliti Allaha te bareke prije i poslije njih. Također postoje dove koje su lijek nedaći i tuzi. Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam je kod nedaća govorio sljedeće. La ilaha illa azimul halim. Nema Boga sem Allaha silnog i blagog. La ilaha illa rabbul karim. Nema Boga sem Allaha gospodara arša plemenitog. Također Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam savjetovao onome koji je iskušan nečim da govori sljedeće. Allahumma rahmetaka arđu tekilni nefsi Gospodaru moj, nadam se tvojoj milosti i ne ostavi da se oslonim na sebe ni jedan treptaj oka. Wa aslih li še'ni i popravi moje kompletno stanje. La ilaha Nema Boga osim tebe. A rekao je sallallahu alaihi ve sellem Esmi binti Unais, hoćeš li da ti kažem riječi koje kad kažeš u nedači, u tuzi, reci Allah je moj gospodar, ne pripisujem mu ništa kao suparnika. Dakle, u Nesajijevom rivajetu se prenosi da ovo treba kazati sedam puta. Također ne smijemo zaboraviti dovu Junusa alejselam koju je dovio. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu Nema Boga sem tebe uzvišen neka si, ja sam uistinu od onih koji su se prema sebi ogriješili. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, neće ni jedan čovjek dobiti Allaha subhanahu wa ta'ala ovom dovom, a da mu neće biti uslišano. Zatim, istigfar i vraćanje Allahu tebareke wa ta'ala, jer nema ni jedne nedaće i tuge koja čovjeka snađe, a da joj nije razlog grijeh, a ništa je ne odgnava izuzev povratak i traženje oprosta od Allaha te Zatim traženje pomoći kroz sabor, kroz namaz i kroz dijeljenje sadake. Zatim džihad na Allahu te barek putu jer od čovjeka džihad odgnava tugu i nedaću. Zatim bogobojaznost jer kaže uzvišeni tabareke o teala ako se Allaha boji, Allah će mu dati izlaz iz svake situacije i obskrbit će se odakle se oni ne nada. Isto tako ne smijemo zaboraviti dovu koja će biti iz pokorna, iskrena srca usmjerena prema Allahu te bareke o teala Poslušajmo šta je Jusuf a.s. kazao dok je bio u, u bunaru kao dječak a što prenosi Kurtubi. Dakle, bio je u velikom, velikoj nedaći, velikom iskušenju, te je usmjerio svoju dobu Allahu subhanahu wa ta'ala kazavši. Allahumma ja mu'nisa kulli gharib Rekao je, gospodaru moj, ti koji si blizak tuđincu, wa ja sahiba kulli wahid. Ti koji si drug usamljenom, wa ja malja kulli khaif. Ti koji si utočište uplašenom, ويا كاشف كل كربة i ti koji okla, otklanjaš sve nedaće, ويا عالم كل نجوى o ti koji poznaješ sva šaputanja ويا منتهى كل شكوى i ti kojem su usmjerene sve tužbe i žalbe ويا حاضر كل ملأ i ti koji si prisutan u svakom društvu يا حي يا قيوم o živi i vječni أسألك أن تقذف رجاءك في قلبي Molim te da ubaciš nadu u moje srce hatta la li hammun wa la ghayrak. I da moja jedina briga bude da te zadovoljim wa an tad'ala li min amri farajan wa makhraja. I da mi iz ove situacije daš izlaz i olakšanje. Innaka ala kulli shay'in qadir. Ti si uistinu kadar svemu. Ibn al-Qayyim u knjizi Ad-Dawad Dawa lijek i liječenje E, navodi jednu kratku priču koju ćemo ispričati. Od Enesa se prenosi da je u vrijeme Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam među ensarijama bio jedan čovjek kojeg su zvali Ebu Malek. Bio je trgovac koji se pridržavao Allahovi zakona i bogobojaza. Pa je jedne prilike izišao van grada, te ga je na putu susreo lopov, razbojnik, koji je jel, bio namazan i sa sobom je imao oružje. Pa mu je rekao ovaj razbojnik, daj mi, odnosno ostavi to što je s tobom, daj mi sav svoj imetak, ubit ću te. Pa je ovaj kazao, šta želiš od moje krvi? Uzmi imetak, a ostavi mi život. Pa je razbojnik kazao, što se tiče imetka, uzet ću ga, ali hoću, hoću i da te ubijem. Pa je čovjek kazao, dobro, ako već odbijaš, ako ne želiš da me pustiš, onda mi makar dozvoli da klanjam četiri rekata. Pa mu je razbojnik kazao, klanja koliko hoćeš. Pa je uzeo abdest i klanjao četiri rekata i na posljednjoj seđdi, na zadnjem rekatu, učio sljedeću domu. Poslušajte dakle kako je išla dova. Kazao je, o ti koji si pun ljubavi, o gospodaru, arša plemenitog, يا فعال لما تريد أسألك بعزك الذي لا يرام o ti koji činiš ono što želiš, molim te tvojim dostojanstvom koje ne pada وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك i tvojom vlašću koja ne prolazi i tvojom svjetlošću koja je ispunila čoškove tvoga arša أن تكفيني شر هذا اللص ja Da me zaštitiš od zla ovog razbojnika, o ti koji pomažeš pomozi mi, o ti koji pomažeš pomozi mi, o ti koji pomažeš pomozi mi. I odjednom se pojavi konjanik u ruci mu koplje kojim ubi, ubi ovog razbojnika. Pa mu je prišao ovaj trgovac i kazao mu, ko si ti? Allah me subhanahu wa ta'ala pomogao tobom, pa ko si? Pa reče, ja sam melek sa četvrtog neba. Kada si proučio svoju dovu, na nebeskim vratima sam čuo lupu, pa mi je rečeno da je to dova onog koje je u nedaći i iskušenju. Pa sam Allaha tebareke o ta'ala zamolio da ubijem ono koga je doveo u iskušenje. Pa kaže Enes koji prenosi ovaj, ovaj događaj, kaže znaj da onaj koga snađe kakva nedaća, pa klanja četiri rekata, a zatim zamoli Allaha te bareke o teala ovom navedenom dovom, bit će mu uslišano bez obzira bio u teškoj ili, ili lagodnoj situaciji. Znaj i sjeti se brate i sestro da Allah subhanahu wa ta'ala iskušava svog roba čak i ako ga voli da bi čuo kako ga ovaj moli i dobi. Znaj i sjeti se da svaki put kada dođe i kada se iskušenje usloži i kad bude teško da će doći, da će doći olakšanje. Znaj i sjeti se da je vjerniku sve dobro ako ga snađe kakvo dobro, on zahvali Allahu te bareke o pa mu bude dobro povećano. A ako ga snađe kakvo zlo, on bude strpljiv pa mu i to bude dobro. Sjeti se i znaj da iskušenje koje te snađe možda, možda je ono povod da Allah subhanahu wa ta'ala odgna od tebe kakvo zlo koje je veće i koje je trebalo da te snađe i nikad ne znaš šta je za tebe dobro možeš smatrati da je određena stvar veliko zlo, međutim možda te Allah te bareke o teala njome spasio od većeg i drugog koje je teže po tebe. Sjeti se i znaj da je sve kod Allaha te bareke o teala određeno i zapisano i na nama je da budemo zadovoljni i pokorni njegovim odredbama. Znaj da je najbolji ibadet, najdraži Allahu te bareke o teala djelo čekanje olakšice. Znaj da su iskušenja odgoj od Allaha tebareke ve teala i uzdizanje čovjekovih stepeni kod Allaha. Znaj da su u iskušenjima brisanje i čišćenje od grijeha. Mi molimo Allaha te bareke teala da nas učini od onih koji slušaju riječi, a slijede najbolje od njih.